Прашањето беше, зошто, кога сме кај петата глава се уште, зошто Исус, јагнето Божјо, кој што и во таа глава на повеќе места е наречен јагне, како и на многу места во Новиот Завет, во Евангелијата, бил навестуван како јагне во старозаветните жртви. Зошто тоа јагне во петата глава е наречено лав. Значи, денес ке зборуваме на таа тема. Јагне и лав. Да отвориме, значи, Откровение пета глава уште еднаш. Јагнето ја зема книгата со седумте печати. Сега нема да ја читам целата глава како минатиот пат, туку еве првите пет стиха ќе бидат едно добро подсетување. И видов во десницата на оној кој седеше на престолот книга напишена однатре и однадвор, запечатена со седом печати. Ова објаснихме што значи, како изгледале древните книги и како таа била запечатена. И видов силен ангел што викаше со висок глас, кој е достоен да ја отвори книгата и да ги скрши печатите изини. Трети стих. И никој не можеше, ниту на небото, ниту на земјата, ниту под земјата, да ја отвори книгата, ниту пак да ја гледа. Каква ли ова книга? И јас многу плачев, вели Јован, како ја доживеал оваа визија. Многу плачев што никој не се најде достоен да ја отвори и да ја прочита таа книга, ниту да цирне во неја. Колку ли е битна оваа книга? Што е толку битно во неја? Што има напишено во неја? А едно од старешините ми рече, не плачи. Кој бе тие старешини? 24-те старешини. Не плачи. Ете лавот кој е од каде? Од јудиното колено, коренот Давидов победи да ја отвори книгата и да ги скрши незините седум печати. Самиот овој стих дава одговор на прашањето. Зошто Исус е наречен лав? Зошто јагнето е наречено лав? Затоа што победил. Тоа, тоа е битното. Инако, јагне и лав имаат некои сличности? Според каналите за животни, да, како што и нема да се јадат во идниот рај, на обновената земја. Но и денешните лав и јагне имаат само една сличност, според мене. Много ми се симпатични едното и другото. <laughs> и с едното и другото би сакал да, да лежам, да се галам, да се играм, и така натаму. Само што во денешни услови <laughs> само едното од нив е безопасно за таква игра. А со другото зависи од неговото расположение. Како? И, и од расположение зависи. Се разбира, има луѓе кои што тоа го прават. Но да се ратиме на текстот. Каде прв пат Исус е наречен или навестен како лав? Еве во Стариот Завет. Значи, како јагне, навестуван како жртва, како спасител на тој начин, на многу места. Уште од почеткот, кога, кога било заклано јагне, за да бидат облечени во кожа Адам и Ева. Уште од првото Евангелие во Еден. Каде првпат е навестен како лав? Истиот овој стих ви дава насока каде треба да барате. Лавот кој што е од каде? Од јудиното колено. Лав и јудиното племе. Каде првпат ја имаме оваа комбинација? Браво, Перса, точен одговор. Прво ми се ева 49 глава. У, што сте спремни денеска за пофалба. Мило ми е. Да отвориме прва книга Мојсеева или битие или создавање, зависи каков превод имате. 49 глава. Предпоследна глава од таа книга. Го имаме целиот пророчки говор што го кажува Израел за своите деца. Односно патриархот Јаков пред неговата смрт И да почнеме поред, 49 глава, првиот стих. Потоа Јаков ги повика своите синови и им рече, соберете се, за да ви сообштам однапред што ќе се случи со вас. Кога? Видете, овој превод вели идните времиња. Баш ме интересира што велат други различни преводи. Со колку преводи располагаме тука? Со се компјутер. Идните времиња. Дали постои некој превод што вели последните времиња? Браво, Трајко, гласи се и ти еднаш. <laughs> Кој е те превод? Старијат? Гаврилскиот, да. Што видите, последните времиња? Интересно. Дали некој друг превод постои што го потврдувал? Првиот, 49 глава, првиот стих. Да ви кажам што ќе биде, што ќе се случи со вас во идните времења, во последните времења, последните денови, Тоа е стариот превод. Исто, истиот, значи, да. На друг јазик некој превод? А, знаете што значи тоа? Тоа се исто така се однесува на последното време. Хрватски превод кај имаме? Добро, тоа е исто како новите преводи, А Константинов исто вели идни времења? Добро. Што мислите, како е во оригиналот? In the last days, точно, последните. И сега, без да го гледате еврейскиот текст, што мислите, како е во оригиналот? И ја мислам така, да провериме. <laughs> последка. Да, последокот. Последните денови. Последните денови се во прашање. Јаков кажува пророќство за последните денови. Не за било кои идни времења, иако многу што од тоа што го каже се исполнило из историјата многу одамна, но конкретно се фокусира на последното време, на последокот. Значи, синовите на Израел, израелските племиња, имаат врска со последокот, имаат врска со последното време. И ние проучувавме порано зошто имаат врска со последното време. Каде во последното време ги читаме племењата израелски? Што проучувавме во табелата на, на Трајче? 144 елијати. 12.000 од 12 израелски колена, откровение 7 глава. Всушност, седмата глава е тука, во сендвич ставена, кога се работи за печатите и трубите, што потоа следат од осмата натаму. Седмата глава е значи едно интермецо во темата за седумте печати. И во таа седма глава се зборува прв пат за илјади се зборува првпат за Божиот остаток од последното време, и тие се поврзани со 12 племиња израелски, значи со има врска имаат врска тие племиња нивните имиња што се таму споменати со ова што Јаков го кажува за нив. Вториот стих, 49 глава, 1 Мојсеева, Соберете се и послушајте ме, вие синови на Јаков, послушајте го Израел, таткото ваш. И сега зборува за сите, по нешто. Но ние нема да ги читаме сите, туку ќе одиме веднаш каде. Подобро осми стих, од почеток. Јудо, прво, Кој бил Јуда? Значи, мислиме на првиот Јуда, споменат, споменат во Библијата. Јакововиот, еден од Јакововите синови. Дали Јуда бил по нешто подобар од своите браќа? Не, ништо значајно за него. Не бил ниту првороден, биолошки, не бил ниту посебно верен, нешто како Јосиф, таква варијанта не бил. Не бил ниту од саканата жена на Израел, како Јосиф и Бенјамин, ајде и тоа да го споменеме како некоја специјалност. Не бил ништо од сето тоа. Напротив, таму 38 глава ли беше, цела една глава е посветена за неговиот греф, гревот со Тамар, знаеме. Неговиот блуд, неговиот неморал. Значи, каква слика имаме за Јуда? Тој лично не е никој и ништо. По ништо не е битен. Пример е само за греф. Не е некој голем грешник, не е како Дан, не е ни толку гневен како Симеон и Леви, за нив што се кажува исто така. Значи, он е тука некоја средина, некој обичен грешник, ајде да речеме така. Бидеќи со блудници и со неморални верници, црквата била полна од секојаш. Откако била помасовена, се разбира. И до ден денес. Да речеме, обичен грешник во црквата малку полош од просекот, но не е ниту најлош, не е како дан што ќе отпадне и што нема ни да го има на списокот на 144.000, но не е ниту пример како Јосиф, значи не е ниту пример за некоја вера. И сега Спасителот е проречен дека ќе дојде од Јуда, од, од ова племе. Зошто кога Јуда не е битен? Ако Јуда не е битен, тогаш кој е битен од тоа племе? Зошто Христос ќе дојде од јудиното племе, ако гледаме од тоа време на навак? Кој е битен ако Јуда не е битен? Кој е битен од неговото потомство, ако Јуда не е битен? Ако Јуда не е пример, па дарите. <laughs> Христос доаѓа од јудиното колено, дали Христос зависи од, од некој предок? Дали Христос може да дојде од било кое колено? Се разбира, да, Христос, Христовото постојање не зависи од нас луѓето. Христос може ли да ги бира и своите предци, кои да бидат од кое поле, колено, од кој народ и така натаму. Тоа го можел, бидеќи Господ. Меѓутоа Христос доаѓа преку јудиното племе. Јудиното племе исто така, како што ќе забележи апостол Павле во посланието до евреите, не е ниту свештеничкото племе, кое што било пак кое, Лев, Леви, Левицкото, Значи, гледаме, освен гревот, цела една глава посветена за неговиот неморал, за Јуда не читаме ништо добро. А сепак таа глава за неговиот неморал е многу битна за да ја разбереме Христовата човечка природа. Или оно што ќе го рече апостол Павле во посланието до евреите, таму втората глава, бидејќи не наследил ангелска природа, кога дошол во тело на оваа земја, току што семето Авраамов. Човечката падната природа. Неговите предци биле грешници, впрочем и самиот Давид. И Христос доаѓа со такво генетско наследство, замислите. Од таков материјал доаѓа Христос совршениот Божи Син, кој што ќе живее 30 кусур години на земјата, без греф, од ваков генетски материјал, од Авраам, кој што исто така не спиел само со својата жена. Давид, Јуда, да не набројуваме. Каков укор за сите оние кои што денес велат и во Божијата црква, денес велат, ние ќе си грешиме до второто Христово доагање, нема чаре од гревои, од страсти, од искушенија, се додека сме во ваква природа, значи се додека, се додека го имам ова денеско тело, нема чаре, ќе си грешиме до второто Христово доагање. Само кога Господ ќе ја промени оваа природа, ќе ни даде ново тело, е, тогаш ќе бидеме саглам. До тогаш ќе бидеме за кјотек. Каков укор за ваквата грешна теологија, која што денес постои и доминира, за жал, во христијанството. Бидеќи во христијанството доминира мислата на антихристот, а не Христовата мисла не Христовиот ум. Но Христос е лавот од јудиното колено затоа што победил. Колко е славно која ќе се помисли на тоа дека Христос победил. Дека Христос триумфирал над сатаната. Зашто Воскресението, најславниот настан во историјата на оваа планета, представува повеќе од силен доказ Јудо, значи почнува Израел во осмиот стих, тебе ке те слават бракета твои. И рацете секојаш ке ти бидат врз плеките на непријателите твои. Видете какво пророќство. Што мислите не се исполнуваат овие зборови во денешен Израел? За кое време се однесуваат зборовите на оној што прв бил наречен Израел? последните времења, последните денови, последокот, last days и така натаму. Како што прочитахме од разни преводи. Има што да каже на таа тема, како што зборувавме многу пати апостол Павле во Римјаните 11 глава. Многу што се врти околу Израел, околу Ерусалим и ден денес. И не е ништо чудно, бидеќи антихристот сака да седне таму. Затоа што тие планираат Ерусалим да биде главниот град на светот. На единствената светска влада. И таму да седне нивниот цар. Продолжуваме. Значи, и тебе ќе ти се поклонуваат синовите на таткото твој. Е, се ова личи малку на Јосифовиот сон, нели? Мегуто Јосифовиот сон се, се исполни само во неговиот живот. Кога Јосиф беше наместник, премиер во Египет, така да речеме, и неговите браќа дојдеа за да барат жито за разради гладта, гладот што постол во, во ветената земја и му се поклонија. Му се поклонија затоа што мисле дека му се кланјаат на вториот човек во Египет, не знаејќи дека е тоа нивниот брат, барем на почеток. Значи, Јосифовиот сон се исполни во животот на Јосифа, кога браката негови му се поклонија во Египет. Но, овде се кажуваат слични зборови за Јуда. Тебе ке ти се поклонуваат синовите на таткото твој. Како можело ова да биде сватен? <laughs> Токму така. Само на цар му се клањаат. Барем така било на, на земјава. И кога ја кажува оваа мисла, значи деветиот стих ја потврдува Јудо лавче мое мало. Зошто лав? Што е лавот во животинскиот свет? Цар? Зошто Исус е наречен лав? Зато што победил како цар. Зато што е цар. Значи, до сега имаме две мисли. Зато што победил, лавот секојаш победува. Добро, не секојаш. Мегетоа, Исус победил во секоја ситуација, во секој искушение, во секоја битка, не плашете се, јас го победив светот, им вели на своите ученици. Која мисла? Го победи светот. Значи, светот е едно големо ништо споредено со Христовата сила. Сите држави во овој свет, сите армии во овој свет се едно големо ништо споредени со Христовата царска власт. Јудо лавче е мало, од грабеш се издигаш, сине мој, се наведнуваш и легнуваш како лав и лавица. Кој смее да те предизвикува? И се ми дојгат сите сцени од Nat Geo Wild. <laughs> Кога годе прикажува лав, лавици и така натаму. Многу симпатични живеат. Одвај чекам да дојде време кога ќе можам да се играм со нив. Кој сме да те предизвикува? Сепак живеме во време кога гадовите на овој свет слободно го заслужуваат тој наслов. Оние кои што ниту се срамат од своите гревови, како што покажа последната телевизиска дебата на кандидатите за председател на Америка, ниту се плашат од Бога, ниту чувствуваат вина за сите своји беззаконија што ги прават, Охрабрени од антихристот, тие сакаа да го предизвикаат царот на царевите. Како што ќе читаме во 16 глава, дури тоа ќе биде подоцна. Тоа ќе зборуваме и за трубите, и за седмите зла. Ке ги соберат тие гјаволски духови, тие жаби, со жаби, со рептили, со Змији се споредени гадовите на овој свет, а не со убави животни, макар и крволочни, ама убави, пријатни животни, како лавот, како секоја мачка, впрочем, лав ли е, тигар ли е, рис и така натаму, или домашните миленици. Ке ги соберат за војна против кого? На Армагедонската битка против Бога, седржителот, ќе се дрзнат. Новиот светски поредок ќе се дрзне да го предизвика Бога седржителот, царот на царевите. Но затоа и крајот ќе им биде катастрофален. Крајот нема да им биде како на Хитлер, на Наполеон или на не знам кој. Туку крајот ќе им биде ужас ужас што не може да се опише. Десети стих. Нема да се одземе жезолот од јуда, ниту од бедрата негови. Се дури не дојде миротворецот, вели овој превод, кому ќе му се покоруваат народите. Видете, просветен од Светиот Дух, што кажува Патриархот Јаков, Кој е време? Едно, можеме да речеме, повеќе од 16-17 века пред Христа. Нема точна хронологија за, за тие настани, меѓутоа еве грубо речено 17 века пред Христа. Јаков кажува вакви зборови дека од јудиното колено ќе дојде оној кому ќе му се покоруваат народите, значи обединетите пагански нации. За кој што псалмистот вели дека ќе им бидат скршени роговите од жезалот, од силата на царот на царевите. И многу што кажува понатаму во 11 и во 12 стих, тоа се све символични изрази, што нема сега да ги читаме. Но само ја потврдивме главната мисла. Христос е лавот, затоа што е најавен како цар. Ние често размислуваме за Христа како јагне. Често размислуваме за неговото понижување така и треба, спротивно од евреите, кои што, кои што па тие цело време мислеле дека Месија е само цар и ништо повеќе. И ја занемариле другата страна од неговата мисија, неговата понизност, неговото страдање. Христијаните пак од друга страна често зборуваат за Христа како за јагне, што е добро ја истакнуваат неговата понизност, неговите страдања, неговата љубов, неговата милост и така натаму. Но сепак, не е добро ако се занемари фактот дека Христос е цар. Не сме да се занемари. Во раното христијанство тоа воопшто не се занемарувало. Првите христијани гинеле и од лавови во римските арени. Затоа што велеле Христос е цар. Со таа изјава се спротивставувале на суверенитетот на римскиот цезар. Никој не ги требал христијаните да палат и да кадат пред статуи на Зевс, Венера или не знам кое божество. Но една работа ги терале да, да ја признаат врховната власт на Цезарот, неговото божество да го признаат, тоа што и Антехристот ќе го посака и во последните денови. Да го признаат за Бог, Не е доволно да го признаат само за светски господар, да го признаат за Бог, врховниот владетел на земјата. И христијаните велеле не на сето тоа. Христос е цар, Христос е единствениот суверен на планетата земја. Не постојат суверени држави. Христос е суверен, другите ако тоа го признаваат, може да бидат само вазали, ако не го признаваат се негови непријатели кои ќе бидат смачкани на денот на големата битка, најавена во откровението. Христос е цар. Секој ме наш брат, секи ме вратам некој од вас, во домот на брате Фремови некаде во мај беше 95-та година, секој благо, че беше малечок имавме библиска поука кога црквава беше затворена. И со нас беше еден брат од Калифорнија, се секјавате кој? Македонско патако. Габриел Исаи, този. И полуката што ја прочувавме тоа тромесечие беше Исус Навин. И се проучуваше таа сабота, таму петата глава. И се секјам братот Габрил рече, не можам, не можам да го сватам овој опис. Како може Христос да биде опишан како водач на војска, опашан со меч, со оружје? Не можам да го сватам тоа. Христос е јагне, Христос е нешто што асоцира на милост, на љубов, Како може Христос да биде опишен како воин, како борец, како гладиатор? Не само тој, многу христијани не може тоа да го сватат. Време е, браке и сестри, да сватиме дека Христос е цар и дека како таков ќе дојде повторно. Тоа нека биде и мисла што ќе не храбри во овие тешки последни денови, бидеќи ќе се соочиме со многу пострашни искушенија од сите оние со кои што досега сме се соочувале. Полека се стега обрачот, дури и доктор Ос почна да го најавува жигот на зверот, како микрочипирањето е убава работа, како е тоа згодна работа, бла, бла, бла, како сите треба да го имаме и така натаму. Сите да станеме робови, кои што ќе не контролираат со далечинско. Господ сака да биете слободни. Каде што е духот Господов, таму е слободата. Нека му е фала и слава вечно. Амин.